Kelk iui neniam diras dankon. Donado kai prenado tenas socioin. Rigardo al diversae culturoi montras, tio estas tiel mem comprenebla, che tutte ne necessas esprimi dankemon. En quelcae lingvoi ec ne existas vorto por dankon. Per, kiel nomigas la magia vorto? Au, diru bele dankon, quelcae gepatroi provas iam suffice frue instrui al siai infanoi, che estas parto de la gentila rilato al aliai homoi, diri, mi petas, au dankon. Studajoi pravigas tiwin educ metodoin. Tiel opinias quelcae evoluzii teoriistoi, che l'asperto pri estas certa gluilo de homai socioi. Gi motivigas lauili al reciproca donado cae prenado, cae pli fortigas la socian cuntenadon. Crome oni attribuas al gi multain in positiva crom efficoin. Ciu estas tan ciu estas mal pli agresema, havas pli da mem conscio cae ec dormas pli bone. Ciel la nederlandai esploristoi ce instituto pri psicolinguistico en Neimeichen scribas en sia antaune longe aperinta studajo, onicutime estas certa che necessas ancau esprimi la dancemon porce gi vere helpu alla bonfarto. Por quelcae psicologoi do dancon estas pli ol nur vorto de bon conduto. Gi povas felicigi, cae doni contenton. Ien consilo, ciu trovigas en multae libroi, pri helpo al simem. Tio sona suffice logica, cae reperceptebla, nur la bella ideo causas rimarcindan objeton, opinias la autoroi della studaggio. Nome? Nome? Plei multai esploroi, pri la dan codiroi, devenas el occidentai au anglalingvai socioi. Plei ofte ili crome basigas sur experimentoi en laboratorioi. Por el trovi, ciel vere status la afero pri vortigita dan chemo, la teamo filme registris en la tuta mondo situazioin el la ciutago, en hoc lingvoi, sur quin continentoi. Apud la Angla, Russa, cae Pola, cae Itala, tio estis quar pluae lingvoi. Cia pala, en Ecuadoro, Lao, Laoso, Murin Pata, Australio, cae Siu, Ganao tiel productigis kiel crom efico por tri el la malgrandae lingvoe, la gis nun plei granda datum baso. Estis documentitai miloi da situazioi, circau simplei demandoi en la ciutago, kiel, ciu mi foie povas habi la salon? Cai, ciu vi lavos la teleraron? La priugia analiso montras, cutime la petoi estas plenumatai, tute sen depende el ciu culturo la parolantoi devenas. Nur en unu el sep casoi ocasas rifuso. La esprimo de danchemo tamen estas multe mal pli mem comprenebla, ol oni povus supposi. Nur en quin procentoi de la casoi la petanto dankis por la helpo per dankon au per comparebla parafraso kiel «bone farite». En cia palaa, lingvo, la esploristoi povis documenti e ne unu danko diron. Io mette pli ofte dankis aberage la denascai parolantoi de la Itala cae la Angla, nome en dec tri gis dec quar procentoi de la casoi, mesurite laula occidentai normoi de gentilezzo, tio ancorau estas malmulte laula esploristoi. Tio tamen ne signifas che plei multai homoi estas malgentilai, au neniam sentas tancemon. Tio nur montras che la reciproca subteno en familia au familiara contexto estas plenemem comprenebla. Por tiel diri, temas pri silenta interconsento. Vide alla maloftai dank esprimoi, ne esta surprise che tre malgranda malgrandai lingvoi, kiel exemple cha palaa, tutte ne havas vorton por dankon. Laula esploristoi, oni besonas la formaligitan dankemon, fine prefere en interchangio cun fremduloi, au en oficialai cae formalae situatioi. En tipe occidentae socioi, aliflanque, certa treinado de gentilezzo, do estas eble ec senso hava. En la vivo ciutago de multae malgrandae gruppoi, gi estas superflua.